Ana brala jagode, jagode brala Anu. Ana brala jagode, jagode brala Anu. Ana brala jagode, jagode brala Anu. Ana pojela jagode, jagode pojela Anu. Ana pojela jagode, jagode pojela Anu. Ana pojela jagode, jagode pojela Anu. Došao je Branko.